თავიათი წამოვიდა იქიდან და მივიდა იუდეის მხარეში იორდანეს გაღმა კლავ მიაშურა მას ხალხმა და როგორც ჩვეოდა კლავ ასწავლიდა მათ მიადგნენ ფარისევლები და საცდუნებლად კითხეს აქვს თუ არა ქმარს ცოლის გაშვების ნება ხოლო მან პასუხა თქვა რა გამცნოთ მოსემ მათ მიუგეს მოსემ ჩვენ დაგვრთო გაყრის წერილის დაწერისა და გაშვების ნება იესომ პასუხად უთხრა მათ თქვენი გულქვაობის გამო მოგცათ ეს მძნება. შექმნის დასაბამიდან კი კაცად და ქალად შექმნა ისინი ღმერთმა. ამიტომ მიატოვებს კაცი მამას თავისას და ტედას. და შეერთვის თავის ძოლს, და იქნებიან ორივენ ერთ ხორც. ასე რომ პორნიკი აღარ არიან, არამედ ერთ ხორც. ამრიგად, ვინც ღმერთმა შეაუღლა, და ე, ნუ განაშორებს კაცი. სახლში მისმა მოწაფეებმა კვლავ კითხეს იგივე. და უთხრა მათ, ვინც გაუშვებს თავის ძოლს და სხვას შეირთავს, მის მიმართ მრუშობს. ხოლო თუ ძოლი გაეყრება თავის ქმარს და სხვას გაჰყვება, მრუშობს. მიხვარეს მას ბავშვები, რათა ხელი დაედო მათთვის. მოწაფეები კი არ უშვებდნენ მომბრელთ. ეს რომ დაინახა, განრისხდა და უთხრა მათ: "მოუშვით ჩემთან ბავშვები და ნუ უშლით მათ, ვინაიდან მათნაირებისა აღმთის სასუფეველი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ" ვინც ბავშვი ვითარ მიიღებს ხმთის სასუფეველს, ვერ შევა მასში. მოეხვია, ხელი დაადო და დალოცა ისინი. გზას რომ დაადგა, ვიღაცამ მოირბინა, მუხლი მოიყარა მის წინაშე და უთხრა. კეთილო მოძღვარო, რაფნა, რომ დავიმკვიდრო საუკუნო სიცოცხლე. იესო მიუგო, რატომ მიწოდებ კეთილს? არავინაა კეთილი, გარდა ერთის, ხმთისა. იცი მძნებანი, არა იმრუშო, არა კაცკლა, არა იპარო, არა ცილის წამო. არა შეურაცხყო. პატივიეცი მამას შენსას და დედას. ხოლო მან პასუხად უთხრა: მოწვარო, ეს ყოველივე დამიცავს ჩემი სიყრმიდან. იესომ შეხედა, მოეწონა და უთხრა: ერთი ხა გაკლია. წადი, გაყიდე ყველაფერი, რაც გაბადია, მიეცი გлахაკთ და გექნება საუნჯეცაში. მერე მოდი და გამომყევ მე. ხოლო ის შეაკრთო ამ სიტყვამ და დამწუხრებული წავიდა, რადგანაც ძალიან მდიდარი იყო. მიმოიხედა ესომ და თავის მოწაფეებს უთხრა: "რა რიგწნელი ამ დიდრისათვის ღმთის სასუფეველში შესვლა?" მოწაფეებს გაუკვირდათ ეს სიტყვები, ხოლო მან ხელახლა მიუგოდა უთხრა მათ: "შვილებო, რა რიგწნელია სიმდიდრის მოყვარულთათვის ღმთის სასუფეველში შესვლა?" აკლემი უფრო ადვილად გაძვრება ნემსის კუნძში, ვიდრე მდიდარი შევა ღმთის სასუფეველში. ხოლო მათ უფრო უკვირდათ და ერთმანეთს ეკითხებოდნენ: "კი, მაგრამ ვინღაც ხონდება?" იესომ შეხედა და უთხრა მათ: "კაცთათვის ეს შეუძლებელია, მაგრამ არა ღმრთისთვის. ვინაიდან ყველაფერი შესაძლებელია ღმრთისთვის?" დაიწყო პეტრემ და უთხრა მას: "აი, ჩვენ მივატოვეთ ყველაფერი და შენ გამოგყევით." იესომ პასუხად თქვა: "ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. არ არის კაცი, რომელმაც მიატოვოს სახლკარი, გინდა და ძმები, გინდა დედ-მამა, გინდა ცოლ-შვილი, გინდა ადგილ-მამული ჩემი და სახარების გულისთვის." და ახლავე ამჟამად ასმაგადარ მიიღო სახლკარიც და ძმაც, დედმამაც, შვილებიც და ადგილმამულიც, ხოლო მომავალ საუკუნეში, საუკუნო სიცოცხლე. მაგრამ მრავალი პირველი იქნება უკანასკნელი და მრავალი უკანასკნელი პირველი. როდესაც იერუსალიმისაკენ მიმავალ გზას ადგნენ, იესო წინ მიუძღოდა მათ, ხოლო მისი მიმდევრები გაკვირვებულნი და შეშინებულნი იყვნენ. კლავ მოიხმო 12 და დაუწყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რა ელოდა მას. აჰა, ავდივართ იერუსალიმს და ძეკაცისა მიეცემა მღდელმთავრებსა და მწიგნობრებს, მიუსჯიან მას სიკვდილს და მისცემენ წარმართ. შეურაც ყოფენ, სცემენ აფურთხებენ და მოკლავენ. მესამე დღეს კი აღდგება იგი. მაშინ მივიდნენ მასთან ზებედეს ძენი, იაკობი და იოანე და უთხრეს. მოწვარო, სულ შეგვისრულო, რასაც აქვთ ხოთ. იესომ მკითხა მათ, მაინც რის შესრულებას მთხოვთ. მათ მიუგეს. მოგვეცინება, რათა შენს დიდებაში ერთი შენს მარჯვნივ და მეორე შენს მარცხნივ დავსხდეთ. მაგრამ იესომ პასუხა თქვა: "არიცით, რას ითხოვთ? შეგიძლიათ შესვათ სასმისი, რომლითაც მე ვსვამ და ნათლობით, რომლითაც მე ვინათლები, მოინათლოთ. მათ თქვეს: "შეგვიძლია, ხოლო იესომ მიუგო მათ: "სასმის, რომლითაც მე ვსვამ, შესვამთ და ნათლობით, რომლითაც მე ვინათლები, მოინათლებით." მაგრამ მე როდი მომეცა თუ ვინ დაждდება ჩემს მარჯვნივ და ვინ მარცხნივ არამედ ვისთვისაც გამზადებულია ეს ამის მოსმენისა სათი მოწაფერის ხვით აღივსო იაკობისა და იოანეს მიმართ ხოლო ესო მიიხმო ისინი და უთხრა მათ თქვენ იცით რომ ხალხთა მთავრებად მიჩნეულნი მბრძანებლობენ მათზე და დიდებულნი ძალადობით განაგებენ მათ ხოლო თქვენს შორის ნუ იქნება ასე არამედ ვინც თქვენში მოისურვებს უფროსობას ის იყოს თქვენი მსახური. და ვინც თქვენში მოისურვებს პირველობას, ის იყოს ყოველას მონა. რადგან ზეკაცისა იმისთვის კი არ მოვიდა, რომ სხვები იმსახუროს, არამედ რათა სხვებს ემსახუროს და მისცეს თავისი სული მრავალთა გამოსახსნელად. მივიდნენ იერიხონში და როდესაც გამოდიოდა იერიხონიდან, თავის მოწაფეებსა და დიდძალ ხალხთან ერთად, ტიმეოსის ძე, ბრმა ბარტიმეოსი, ზისპირას იჯდა მოწყალების მთხოვნელად. როცა გაიგონა იესო ნაზარეველიაო, ყვირილი მორთო, იესო, დავითის ძეო, შემიწყალე მე. ბევრი რისხავდა, გაჩუნდიო, მაგრამ ის უფრო ხმამაღლა ყვიროდა, დავითის ძეო, შემიწყალე მე. იესო შეჩერდა და ბრძანა, დაუძახეთო, დაუძახეს ბრმას და უთხრეს, ნუ გეშინია, ადეკ, გეძახის. მანაც დააგდო თავისი მოსასხამი, ადგა და იესოსთან მივიდა. იესომ მკითხა, რას მოითხოვ ჩემგან, ხოლო ბრმამ მიუგო, რაბუნი, თვალი სახელას. იესო მუთხრა მას, წადი, შენ მარცმენამ გადაგარჩინა. მაშინვე აეხილა თვალი და გზად გაჰყვა იესოს.